aku pelat Tak bisa bicara seperti kamu Lidahku panjang berpintal-pintal Bicara aku melulu selalu terburu Lidahku tebal bagai kepala di bantal Aku pelat Tak bisa bicara seperti kamu Lidahku panjang berpintal-pintal Bicara aku melulu selalu terburu Lidahku tebal bagai kepala di bantal Aku pelat Pelat bertepuk tangan tiada bunyi Lidah terikat dia menyembunyi diri tanya Ditahan pendebatan ditelankan Pada pokok diri daun kata berguguran Tertutup banyak telah dipagarkan Dari jari kalah tulis semua mereka tepi Siapakah mereka tepuk dada Hey hey Tanyalah selera Kita bangsa negara harus pandai berbahasa Bertanya mengapa siapa bagaimana punya akal kira tahu arah tujuan Menyeluk bekasan biar sampai pangkal lengan Masa depan bekal hati si jika tahu manipulasi Kata teriak salah erti jangan sampai tegar diri Takut merana diri nanti Ia pelat bertepuk tangan tera bunyi Pelat tak bisa bicara seperti kamu Lidahku panjang berpintal-pintal Bicara aku melulu selalu terburu Lidahku tebal bagai kepala dibantal tak seperti kamu Lidahku panjang dan pintal pintar Bicara aku melulu, selalu terburu Lidahku tebal bagai kepala di bantal Aku pelan You rhythm me, a company, rhythm me, a boss Ragamuffin me, a root me, a bomb Baka ma fi wicked dem a style dem in a scene And a dem selectra min ra wicked dem He ma fi wire dem a wicked dem sayan And a dem selectra min ra wicked dem a wayan A min a rastafari mi a number one fi will A min a wicked dan a me ma tak apa me Perbahasan jiwa jangan diendakan Jika malu bertanya kelak sesat jalan Jangan dipegang sekatan yang dihidang Rasa takut harus dibuang Mari berfikir di luar kotak Jangan menempurung bersama kata Hebat seperti jebat mereka lupa untuk berjabat dia si pelat sudah terlepas pelat, tak bisa bicara seperti kamu Lidahku panjang berpintal-pintal Bicara aku melulu, selalu terburu Lidahku tebal bagai kepala di bantal Aku pelat, tak bisa bicara seperti kamu Lidahku panjang berpintal-pintal Bicara aku melulu, selalu terburu lidahku tebal bagai kepala di bantal Aku pilih tak bisa bicara agama Seperti kamu eh tak bisa bicara cinta Seperti kamu eh tak bisa bicara ekonomi Seperti kamu eh tak bisa bicara politik Seperti kamu aku pilih Aku tahu lidahku dipilih Namun tetap ku lawan malah rasa dikelan Aku pilih Aku tahu vida